Частка другая. Раздзел першы. Забудкай голае шэрае поле, цёмны лес. Вецер гоніць па шляху скручанае сухое лісце, гудзе ў парваных тэлеграфных дратах. Праз птахаў пераезд да лесу штодзень валакуцца местачкоўцы. Коцяць перад сабой двухколкі, снегу яшчэ няма, На двух колках, якія цяпер завуць тачанкамі, вязуць дровы. Над мястэчкам шызыя дымы з комінаў, сцелюцца па зямлі як туман, растаючы да полудня у нізкім шэрым небе. Міця ішоў да Сашы плоткіна, калі на вуліцы ля былой чыгуначнай крамы напаткаў, катю сястру ивана лобіка иван прыйшоў крыкнула яна шчаслівым голосам і побегла ён не стаў яе затрымліваць распытваць а сам кінуўся на вакзальную вуліцу там у пахілай хаціне адгароджанай ад вуліцы вішнёвым садам зноў жыве иван на Міце спяшаўся грукаў чаравікамі па замёрзлай зямлі, хвалюючыся ўсё прыбаўляючы кроку, нібы баяўся, што не застане Івана дома. Недзе ў глыбіні свядомасці на міг нават узнікла думка, што гэта сон, які неўзабаве развеецца. Паблізу іванавай хаты пасярод вуліцы вялізная варонка ад бомбы. На дне варонкі сінее лядок. Іван знаёмы, хоць і вельмі змізарнелы, чорны, сядзеў на печы, звесіўшы ногі ў падчытых валёнках. Мецю сустрэў абыякова, працягнуў з печы руку і адвярнуўся. У хаце поўна кабет яны пры ўваходзе меці на хвіліну змоўклі, а потым зноў загаварылі пра сваё. Пра сыновы мужоў, якія Бог ведае дзе, і пра тых немногіх, што ўжо вярнуліся, чаго наглядзеліся яны, колькі набедаваліся. Жанчыны выціралі рагамі хустак вочы, а Іван нібы Бог са старадаўняга абраза, сядзеў з нахмураным зацятым тварам, пазіраючы са свае вышыні некуды в акно. Ён, здавалася, не хацеў ні слухаць, ні гаварыць. Меця прымасціўся на зэдліку і не ведаў, як трымацца. Іван яго не заўважаў. Ён нічого не спытаў, А не бачыліся яны хутка паўгода, і той узнёслы настрой, з які меця ляцеў да даўняга сябра, як рукой знялом рыпнули знадворные дзверы і у сенцах дробна затупалі зашапталіся прыйшлі дзяўчаты не смела адна за адной зайшлі ў пакой с холаду расчырванелы і стрыманы жанчыны каб не замінаць падаліся дамоў Іван саскочыў з печы разгублены збянтэжаны стаяў пасярод хаты не ведаючы што рабіць Міця таксама устаў Толькі цяпер ён убачыў, як выматала Івана дарога. Ён тонкі, як жертвка адзення на ім вісіць. Іван, відаць, сам саромеецца свайго выгляду. Дзяўчаты спалохана глядзяць на яго і не ведаюць, што гаварыць. Першай знайшлася вера. Добра, што ты вярнуўся, Іван. Ён адказаў хрыпла, адводзячы позірк, сядайце. Дзяўчаты акрамя веры прыйшлі Сюзана і Ніна Грушевская, таксама з 9 класа селі на ўслон Іваны Міця стаялі. Гворка не клеіцца, дзяўчаты сядзяць, адчуваючы сябе няёмка, яны мабыць шкадуюць, што так рана прыйшлі, не даўшы Івану часу абвыкнуць, супакоіцца, Меце карадком глядзець на сюзан, уловячы сябе на думцы, што зусім не хвалюецца. Ранейшае ўзрушэнне, якое так ахоплівала пры сустрэчы з дзяўчынай няма. Ты ўцёк з палону, спытала вера. Не быў я ў палоне, адказаў Іван, пазіраючы ў долы, як бы намагаючыся нешта ўспомніць быў баях два месяцы. Дваіх наших забілі, Нурэя, Гіля і Миколая Галембу. Трэба маткам сказаць. Дзяўчаты вера і Ніна плачуць у сюзаны белы без крывінкі твар. Ну прэя забілі, здзіўляючыся са свайго спакою думае міце ён тады іх праводзіў івана і нурэя нурэй прасіў пісаць куды і пісаць больш нурэя не будзе ніколі не будзе не ўкладваецца ў свядомасці жывы рухавы нурэй ніколі не прыйдзе да яго міці ён знік як бы не і не было яго, але ён быў. Міця бачыць, ну праяў твар, постаць чуе яго голас. Унурыўшы галаву, паводзячы нібы ад холаду плячамі, Іван ходзіць з кута ў кут, Маці стаіць, прыхінуўшыся плячамі да печы, яна нічого не разумее. Хворая жанчына, радуецца, што вярнуўся сын, Іванавай сястры каці няма, дзе каця. Мабыць, пабегла да радні. Нікому не гаварыце, просіць Іван. Не трэба гаварыць, скажу сам. Я прыйшоў, а іх няма. Пра галембу міця забыў, толькі цяпер да яго даходзіць, што, Сюзаны тады летом, калі ахоўвалі чыгунку, у сюзаны штосьці з ім было. Глязіць на сюзану. Яна ўжо зусім спакойная. Папраўляе рукой белую пуховую шапачку на галаве, толькі позірк вачэй збянтэжаны. Кроў прылівае да міцевага твару, перахоплівае дыханне, Гем бы не мае наспакойная, яна была б такой жа спакойнай, каб загінуў ён, міця. Дзіўна, Але пра мала знаёмага галембу, якому некалі зайздросціў, ненавідзеў якога міця думае цяпер з большай спагадай, чым пранупрэя. Сюзану просто ненавідзіць. Дзяўчаты падняліся, У веры і ніны заплаканыя вочы маўкліва выйшлі, меця астаўся. Новае незведанае пачуццё нарадзілася ў яго да Івана. Ён не можа яшчэ даць яму назву, але адчувае, што Іван не той, якім ён ведае, памятае яго. Ён другі. З ім адбылася перамена. Міця бег сюды, як бы спяшаючыся захапіць ранейшае тое, што было да вайны. Хоць на хвіліну пагрэцца ў яго цяпле, але былога няма. Ён пачынае разумець Івана і не крыўдуе за яго абыякасць, абыякавасць. Глава баліць, прамовіў Іван, нібы просячы прабачэння. Больш месяца ішоў, еў, што попала, Чорт ведае, дзе начаваў і нічога. А дома раскіс. Табе трэба паправіцца. Папраўлюся, ад'емся, дзе дзенец. Было няёмка аб чым-небудзь распытваць Івана. Ён быў яшчэ недзе там, У палоне цяжкай сваёй дарогі міце стаў развітвацца. Я прыйду да цябе, сказаў Іван. Трэба спачатку схадзіць да нупрэя.